وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ويم الله سملوسنو سملوسنو تاكم يترى إنوشي كلاسي اتشا Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo. ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio, pa ti je on utočište pružio. I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa te je imućnim učinio. Zato siroće ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni. I u blagodati gospodara svoga kazuj. Istinu reka rekao Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom Allahu Želešanom, gospodaru svih svjetova, na neizmjernim blagodatima kojima svakodnevno uživamo. Neka je salavat i selam na njegovog miljenika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, čiji su nas hadisi ovdje okupili. Neka je salavat i selam na njegovu časnu porok, na plemente ashabe, na naše uzorite šehide i na sve vjernike od Adama alaihi selama pa do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti da spoznamo njegove blagodati dok one traju i dok ih imamo kod sebe, a da nas zaštiti od dana kada ćemo te blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Hvala gospodarku je dao da ga kiša i grmljavina veliča i da to bude znak njegove milosti. Sad kad sam čuo problem ovih, ove grmljavine naupala mi je jedna poznata hikaja iz povijesti Islama koju osjećam se dužnim da podijelim sa vama. Jedne prilike jedan halifa muslimanski išao sa svojim pomoćnikom kroz jedno mjesto i počelo je jedno ovako da sjeva, počelo je da grmi, počela je da pada kiša. A vi dobro znate da je i kiša i grmljavina sve ostalo znak Allahove u milosti. I kaže kada počelo ovako nevrijeme, kada je zadeslo to nevrijeme, požurili su da se sakriju negdje, da uđu u neko sklonište. I u prvi trenutak, prvi maj ih je uhvatio strah. I kada su požurili, kada su našli neko sklonište sklonište, oni su onako u strahu u brzini ušli unutra i onako kako su brzo disali bježeći od tog nevremena bili su u strahu i odjednom počinje ova jedan da se smije počinje da se smije nasmijao se i kaže njemu halifa kaže zašto se kaže čovječe smiješ vidiš kako nas se nevrijeme uvatilo vidiš ti kako nas je strahota uvatila zar ti je sada do smijeha vidiš kako je teško vrijeme van kaže njemu ovaj pomoćnik subhanallah kaže Kaže, nasmijao sam se zato što mi je naopalo da su ovo bili tragovi Allahove milosti, a mi smo se prepali. I mi smo pobjegli od toga. Šta bismo tek uradili kad bismo vidjeli tragove Allahove u srđbe i kazni? Draga braćo i sestre, mi živimo u mjesecu Ramazanu posljednje dane. I posljednji sati mjeseca Ramazana su već na izmaku. I bajramska radost nam dolazi. Međutim, Možda treba veća tuga da uhvati vjernika i vjernicu. Zato što se rastaje sa najdražim gostom koji dolazi od gospodara svih svjetova jednom, mjesec, jednom u godini dana. I to posebno iz razloga jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada bi vjernici znali vrijednost mjeseca Ramazana, kakve se blagodati, kakve se nagrade u tom mjesecu kriju, poželjeli bi da je cijela godina mjesec Ramazan, da je cijelu godinu Ramazan. E upravo zbog toga treba da posvetimo nekoliko minuta, nekoliko riječi mjesecu Ramazanu, od kojeg nam nije još puno preostalo. Vi dobro znate da je poslanik sallallahu alaihi wasallam obavijestio nas da mjesec Ramazan ima tri trećine. Pa prvi deset dana predstavlja Allahu Đelšanuhu milost. Drugi deset dana Allahu Đelšanuhu oprost, magfiret. A treći deset dana, zadnja trećina jeste vrijeme kad Allah Đelšanuhu oslobađa svoje robove od tri Pa učenjaci to ste tumačenje vjerojatno negdje čuli ili pročitali. Učenjaci kažu da su te tri trećine Ramazana za tri vrste ljudi. Prva trećina mjeseca Ramazana jeste za one ljude koji imaju malo grijeha, a puno dobra kod sebe. Pa već u prvih deset dana i grijesi budu oprošteni. Druga trećina je za one koji imaju podjednak broj grijeha i podjednak broj dobrih dijela. Pa im u drugoj trećini budu oprošteni grijesi. Treća trećina, vrijeme kad gospodar oslobađa od vatri, jeste vrijeme za one robove, za one Allahove Đelšanu robove koji imaju više grijeha i više loših dijela nego što imaju dobrih dijela. I to je vrijeme u kojem Allah oprašta takvoj vrsti ljudi. Zamislite da živimo u danima kada je moguće da gospodar sve tvoje grijehe, sve tvoje loša, loše postupke u životu, skine sa tvoga, sa iz tvoje knjige i sve to pretvori u dobra djela. Budimo svjesni u kakvim danima živimo. Zato posvećujemo nekoliko, nekoliko rečenica upravo mjesecu Ramazanu mjesec Ramazan iza nas. I u prvoj halki koju smo držali mjesec Ramazan, rekli smo da neke stvari u mjesec Ramazanu treba da budu sastani dio nas i neke osobine treba da budu izgrađene kod nas upravo u ovom mjesecu. Jer ako ne uspijemo izgraditi te osobine koje su u školi Ramazana ključne da se izgrade kod svakog vjernika i vjernice, sigurno ćemo mnogo teže uspjeti da te osobine izgradimo mimo mjeseca Ramazana. I to smo rekli u prvoj sedmici ovoga mjeseca. Sada želimo da izvršimo kao neki obračun, da vidimo koliko smo zapravo postigli od toga što smo pričali, koliko smo uspjeli od tih dobrih namjera, dobrih nijeta koje smo imali da izgradimo, da ostvarimo ovo mjesec, mjesec dana. Moje mišljenje čitajući Kur'an, čitajući hadise poslanika sallallahu alejhi Mjesec Ramazan kao što znate ima osnovne sadržaje. Ja sam odlučio da izvojim tri osobine koje treba da ponesemo, da još više izgradimo kod sebe i nakon mjeseca Ramazana da ih kod sebe gajimo. Znači mjesec Ramazana nam je pomogao da ih kod sebe izgradimo, da ih kod sebe razvijemo i nakon mjeseca Ramazana i dalje treba da radimo na tome da te osobine budu sastavni dio našeg karaktera. Te tri osobine su osobine bogobojaznosti, osobine iskrenosti i osobine drežljivosti. To su možda tri osnovna sadržaja koji se u mjesecu Ramazanu, koji se ovi 30 mubarek dana kod svakog vjernika i vjernice posebno iskazuju, posebno razvijaju. Bogobojaznost je, draga braća, osobina koji je gospodar Kur'an Kerim skoro na svakoj stranci u prosjeku na svakoj drugoj stranci Kur'ana spomenu, u raznim formama. To samo ukazuje na to da je to nešto što je jako bitno za svakog vjernika i vjernicu koji želi da stekne zadovoljstvo svoga gospodara. Bez takvaluka, bez bogobojaznosti, bez svijesti o gospodaru, vjernik ne može da stekne zadovoljstvo svoga gospodara. I bogobojaznost je po definiciji ono ima više definicija, ali jedna od najzanimljivijih i najlakših definicija jeste bogobojaznost je ono djelo u kojemu želiš da te nađu meleki, da te zateknu meleki, da te to upišu u tvoju knjigu dobrih djela. I klonjenje od svakoga djela u kojem ne želiš da te zateknu meleki i da ti to upišu u knjigu tvojih loših djela. To je osnovna bogobojaznost. Bogobojaznost je, draga braćo, onaj stari dedo koji mi je nedavno prišao i kada sam se uvjerio kako, kako ima ljudi koji se bogobojazno, koji se svjesno Allaha boje za svoja, za svoja dobra djela, koji se boje za svoja djela općenito. Čovjek mi je prišao i kaže, ima 80 godina, i kaže, Fendija, čuo sam da pričaš kako u kupatilu, kako u WC-u, kako ne smiju da se uče nikakve dove, kako ne smije da se uči ni uza ni bismila, ni ništa. Već sve treba da se prouči prije, prije ulaska u kupatilo, u afganistanu bilo gdje drugo. Na mjestima gdje ima nečistoće. Kaže, čuo sam da si to tako rekao. Kaže, ja sam, kaže, cijeli život učio Euzu, Bismilu, one lijepe dove, ono sve što treba da se prouči, kaže, u Ja sam to učio u WC-u, kaže. I čovjek pusti suzu. Zaplaće ko malo dijete, tako mi Allah. Zaplaće ko malo dijete, kaže. Kaže, jesam li, kaže, ja cijeli život klanio bez abdesta. Suha. Kaže, jesam li ja cijeli život klanio bez abdesta? Jesam, kaže, nikad abdest uzeo kako treba. Suhan. To je nakon što je saznao propis kako treba da se, da se izvršava. Koliko mi propisa znamo? Koliko propisa imamo svojim glavama, ali opet se suprotno tome ponašamo. On je čim je saznao za taj propis postupio prema njemu. On je bio svjestan, on se bojao da li je njegovo dobro djelo primljeno. Da li je njegov abdes primljen, da li je njegov namaz primljen. To je bogobojaznost koja se od nas očekuje. I mi dok posnimo, dok planjamo teraviju, dok dajemo zekat, vitre, sve ostalo, uvijek molimo gospodara da nam to primi. Ali nikada ne možemo da kažemo sa sigurnošću, e meni je sve ovo primljeno. E ja ću ako Bog da u džennet. Uvijek čovjek živi između straha i nadi. Neki je bogobojazni krojač bio, svjestan gospodara svoga. I kažu da je radio savjesno svoj posao. Musliman bio vjernik. I uvijek mi neko naruči neko dijelo, naruči nešto da se sašije kod njega. I dobije mjere, sve uradi pošteno. Nikada nikoga nije zakidao. Jednom mu dođe neki čovjek i zatraži da mu sašije dijelo, da mu skroji dijelo. Ovaj naplati, uzme mjere, sve uradi i donese nakon par dana čovjek dolazi po svoje odijelo, preuzima ga, poselame se i ode svojoj kući. Čovjek dolazi sutradan i kaže, ovo me bogobojazan krojač, kaže, ja sam, kaže, došao samo da ti jednu malu reklamaciju uložim. Pa ima nekoliko stvari da ti kažem, nisi baš ovo dobro skrojio, malo si ovdje pogriješio, par stvari da ti kažem, onaj. Kad ovaj čovjek krojač počne da plače, odjednom suze krenu iz njegovoga, iz njegovih očiju. I kaže njemu ovaj čovjek koji je došao na tu reklamaciju, kaže, izvini, molite, nisam tio da te rastuži, da te uvrijedim, kaže, niti ja, kaže, imam neki veliki primjedbi. Ja sam u osnovi zadovoljan s dijelom samo sam htio da ti kažem da znaš za sljedeći put, da znaš za drugi put, da to ne pogriješiš. Kad ovaj čovjek, ovaj krojač, kaže, ma nisam ja plakao zbog toga, nisam ja plakao zbog toga što ćeš ti meni uzeti pare, što nisi zadovoljan, što ću izgubiti mušteriju. Ja sam plakao, jer kad si mi ti pričao, za mahane na tom dijelu u kojeg sam ja toliko truda uložio, meni je naupalo moj namaz, moj post, moj ibadet prema Allahu lošanu, Naupalo mi sve što sam gospodaru svome uputio. Ja sam se, kaže, uvijek trudi da to bude maksimalno kvalitetno. Svaki ibadet da bude iskren i da bude pravilan. Da bude iskren radi gospodara po poslanika ali islama. Ja sam se uvijek trudio da to bude na najbolji mogući način urađeno, izvršeno. Ali samo gospodar zna da li će to kod njega da bude primjeno. Isto kao što ja sam se potrudio za to dijelo, ali ti si opet uložio reklamaciju. Allah najbolje zna da li je moj vadet koji sam ja toliko truda uložio, da li je kod gospodara primjen. To je draga vraća bogobojaznost koja treba da krasi vjernika u Ramazanu i koji treba da nauči lekciju i nakon mjeseca Ramazana. Nikada ne imati sigurno, nikada sigurno ne govoriti za sebe da je tvoje dobro djelo primljeno, da si ti od, od da si ti od ljudi kojima će se Allah smilovati. Uvijek živjeti između straha i nade. Uvijek živjeti između straha i nade. Uvijek nastojati svoja djela maksimalno dobro, maksimalno kvalitetno raditi. Ali onda gospodaru prepsiti da gospodar prosudi je li to ispravno, je li to primljeno i sve ostalo. Da gospodar sad tim bude zadovoljan. Tu je, draga braćo, bogobojaznost, takvalo koji treba da nas prati i nakon mjeseca Ramazana. Prva osobina. Druga osobina, draga braća Iskrenost. Mi dok postimo, mi dok klanjamo namaz, ali posebno dok postimo, jer to je poseban ibadet koji između roba i gospodara, između roba i gospodara, za koji samo Allah zna. Sigurno možeš naći minutu, dvije, pet dok postiš da se sakriješ od očiju ljudi i da se omrsiš, da se jedeš, da se napiješ. Ali to nećeš uraditi kad, bi ti milione ponudili. E zamislite da takvu iskrenost imamo u svakom drugom ibadetu. Jer post je zato poseban ibadet. U njemu nema licemjera. Nema mu na fiklu kao post Zamislite da takvu iskrenost imamo u svakom drugom ibadetu. Da imamo u svakoj ostalom činu približavanja Allahu Želešanu da bude svjestan da ti ništa na svijetu ne može da plati, da ničije oko, ničiji pogled ne može da ti plati svijest i vrijednost da gospodar zna za taj vadet i da gospodar će taj vadet da ti primi. Jedne prilike je halifa muslimana, vladar pravovjernik, Omer ibn al-Hatab, izašao iz svoje kuće. A ashab Talha mu je došao da neku potrebu kod njega završi. I kada mu je Talha prišao u njegove kući, Omer je već izašao iz, svog, iz svoje kuće i krenuo svojim putem. I Talha nije mogao da ga stigne. I Talha krene za njim, ali Omer imao brz, hitar korak. Išao je za njim i nije mogao da ga stigne. I vidi Talha da Omer dolazi do kuće, neke male, trošne kućice. Dolazi do te kuće i ulazi u tu kuću. Kaže Talha, ću ga ovdje. ću ga ovdje pa ću nakon toga da završi svoju potrebu. Hazreti Omer nakon nekog vremena izlazi iz te kuće i ponovo hitri korakom ide dalje. je opet izme, izmakne. Ne stine Talha da ga upita, da ga zaustavi za svoj potrebu. Talha nakon toga, kada mu je odšao Omer, kaže ide na ovu kuću da vidim šta je radio halifa vjernika, šta je radio vladar vjernik na ovom mjestu. Uđe on u tu kuću, uđe on u tu kuću i zatekne tamo neku starcu, neku staru, slijepu ženu koja sama sjedi pitao nju, kaže izvin, kaže ja sam Talha ibn Ubejdullah, samo da te pitam, ko je ovaj čovjek koji ti malo prije u kuću ulazio? Jer Talhu je zanimalo što on radi u takvoj kući, vladar pravovjerni, halifa, što on radi u takvoj maloj kućici? Kaže njemu ova starca, kaže njemu ova Mubarek, žena subhanallah, kaže, je tako mi gospodara, ja ne znam ko je taj čovjek, deset godina mi već dolazi svaki dan, pohizmeti mi šta god mi treba, donese mi šta god mi treba, počisti mi, uradi sve što mi treba u kući, pripremi hranu, sve što god mi potrebno za taj dan. I kada izađe iz kuće, kada krene da izađe, ja ga pitam, ko si ti dobri robe? Ko si ti da mogu ljudima da se spomenim? Kaže ona, on kaže, meni odgovori, samo kaže, ja sam jedan od Allahovi skromnih robova, dovi gospodaru da me spasi od džehennemske vatri. Suhan. Halifa Omer, vladar pravovjernih. To je iskreno, draga braću, velikih robova koju se mi učimo u ovome mjesecu dok postimo, dok učimo se u mjesec Ramazana da iskreno radi gospodara i badet radimo. I sa tim stavom izlazimo iz Ramazana. Sa tim intenzitetom iskrenosti nastojimo da svog gospodara obožavamo i nakon Ramazana. Prenosi su u predajama da će doći čovjek na sudnji dan. I da će, kaže, meleki na vagi njegovih dobrih dijela, na nje, u njegovoj knjizi, vidjeti, kaže, mnogo, kaže, dobrih dijela. Kaže, vidjet će brdo dobrih dijela. I ovi će meleki da kažu, blagu kaže tebi, mi smo upisali toliko se vapa, toliko smo dobrih dijela upisali na tvoj račun, u knjigu tvojih dobrih dijela. Blago tebi, si, si sigurno dženetlija. I kada će meleki sa strane stojati, meleki ne mogu da uđu nijeti između tebe i gospodara. Ova iskrenost o kojoj pričamo, samo između tebe i tvoga stvoritelja. A meleki pišu dobro djelo ili loše djelo. Ali nije gospodar poznaje. I tako će meleki da počnu hvaliti tog čovjeka. I počne će govoriti blago li tebi koliko dobra imaš u svojoj knjizi. Ali kada vam se svede račun, kada stane pred gospodara svoga, onda će kada je sva ta dobra djela biti poništena. Sva dobra djela će biti poništena. Ostaće bez dobrih djela. I onda će meleki početi da proklinju tog čovjeka. I onda će da kažu lek, eli lahi Kaže daleko ti kuća od naše vila. Zar si radi nekoga drugog mimo, mimo Allaha ta dobra djela će Suman. Iskrenost, lekcija iskrenosti u mjesecu Ramazanu je ključna lekcija koju treba da naučimo u ovom mjesecu. Radi gospodara stvari činiti ne osvrtati se na poglede i na, ru, na riječi ljudi, to je najveći, najveća pobjeda koju možeš da poneseš nakon Ramazana, nakon Bajrama. Ako uspiješ da spoznaš da je gospodar onaj koji je vrijedan, da se njemu samo računi polažu. Ti si ostvario smisao svoga Ramazana. I draga braćo, posljednja osobina koja nas krasi u ovome mjesecu, koja se posebno ogleda solidarnost, darežljivost, potpomaganje međusobno među vjernicima, među muslimanima i muslimankama, jeste darežljivost koja mjesec Ramazan posebno dođe do izražaja dajući zekat, dajući vitre, praveći iftare, praveći se hure, pomažući onoga kome je pomoć potrebna, dajući sada sve ostalo, mi se treniramo i mi kod sebe gradimo svijest, da budemo svjesni, da budemo od onih koji su svjesni, da je gospodar onaj koji nam je svu obskrbu dao, da je gospodar onaj koji nam je svu na faku dao. Znajte, draga braću, da nema se da nema iftara, da nema onoga zekata, da nema sadake koji si ti dao, koji si pripremio, koji si pojao a da ti gospodar prije toga nije to dopustio. To je svijest koja treba da nas prati nakon mjesec Ramazana. Čovjek koji je spoznao da mu svaka vlogda dolazi od gospodara, da mu svaka nafaka, obskrba, rizik dolazi od gospodara, da on ništa sa svojih deset prstiju to nije preskrbio Takav insan može da dijeli dalje taj metak. Takav insan zna da ima gospodara koji posjeduje riznice koje ne mogu da presuši. I onda on dalje dijeli svoga imetka. On nema problem da pomogne onome kome je pomoć, pomoć potrebna. Nema problem da dadne zeka, da dadne vitre. Da dadne bilo šta drugo. Jedan detalj moram da vam prenesem iz generacija shaba koji su nas, koji je poslanik sallallahu alaihi sellem podučio najljepšem mogućem odgoju. Hazreti Alija je kaže imao jedno imanje iznad grada Medine. I kaže jednog dana odlučio da ode na to imanje sa svojim pomoćnikom, sa svojim slugom. I krenuo on na to imanje. Izašli su iz Medine, došli su na imanje, cijeli dan su brali hurme brali su hurme, nabrali su, kaže, pun žav, punu vreću hurmi. Stavili su, kaže, na svoju devu i krenuli da se vrati svoju kuću u Medinu. Kad su došli do pred Medinu, zateknu tu nekoga prosljaka kako traži nešto od njih. Pita Hazreti ali ovoga svoga slugu, svoga pomoćnika, kaže, šta kaže ovaj čovjek traži od nas? što ovaj čovjek želi od nas? Kaže njemu ovaj sluga, ovaj pomoćnik, kaže, hoće, kaže, da mu damo nekoliko hurmi. Traži sam, kaže, samo šaku hurmi. Kaže Hazreti Alija, ovom slugi svome, pa kaže dadi mu nekoliko hurmi, dadi mu šaku hurmi. Kaže ovaj sluga, kaže pa mrsko mi, kaže ne mogu, kaže da radi nekoliko hurmi otvaram cijelu vreću, da otvaram cijeli žak. Subhano. Kaže Hazreti Alija, kaže pa dadi mu, kaže cijeli žak, dadi mu cijelu vreću. Kaže dalje ovaj sluga, pa kaže ta vreća se kaže nalazi gore na kameli visoko mi je, pa ne mogu kaže da se penjem na kamelu pa da spuštam vreću. Ona ne radi mi se to. Subhanallah. Kaže Hazreti Alija, kaže pa dadi mu kamelu zajedno sa vrećom burmi. Kaže dalje ovaj sluga, priča i objašnjava. je tako mi gospodara, ja sam u svojoj ruci držao onaj povodac od kamili I bojao sam se da kada bi nastavio prigovarati, da kada bi nastavio postavljati pitanje, bojao sam se da bi Alija rekao da ime ne daj zajedno sa devom i zajedno sa vrećom hurmi i tome siromahu. Pa sam tu prestao, ispustio sam džak i dao sam mu sa kamilu Da režljivost, ali, da režljivost Hazreti Alija da režljivost na sahaba općenito, svijest da je gospodar onaj koji na faku daje. To su, draga braćo, tri osobine koje ovako kad završavamo Ramazan, volio bi da kod sebe posebno izgradimo te osobine, da posebno o tim stvarima razmišljamo. Bogobojaznost takvaluk. Svijet da je gospodar onaj koji nas nagleda i da gospodar račune polažem. Iskrenost da samo gospodaru treba radi njega vjeru ispovijedati. I da režljivost da radi gospodara dijelimo, da radi se gospodara pomažemo. Nadam se da smo u Ramazan, Ramazanu, makar neki od ovih sadržaja naučili. Da smo bilo šta od ovoga naučili. Pošto ima malo još vremena do iftara, da iskoristimo to vrijeme, da proučimo Fatihu ili dovu imamu Buhari, da proučimo Hadijsku koji nam pročitam Hadijsku koji nam večeras došao na red. Znam Došli smo do 222. hadisa gdje se kaže Hadetena Abdullah ibn Yusuf kale Ahberena Malikan Hisham an Urve an Ebihi an Aishete umil mu'minine enneha kalet Pričao nam je Abdullah ibn Yusuf i kazao da ga obavijestio Malik prenoseći od Hishama ibn Urve ovaj od svoga oca ono da iše majke vjerni da je rekla Vjerovjesniku sallallahu alaihi wasallam doneseno je jedno muško dijete Uti je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi sabijin febale ala seubihi fedea bima'in fetbeahu ijahu. Doneseno mu je sallallahu alaihi sellem jedno muško malo dijete, dojenče. I ono mu se pomokrilo na njegovu odjeću. Pa je on zatražio vodu i izbio je po toj mokraći. Draga braćo i sestre, ovaj hadis je jednostavan i njegova poruka je jednostavna. Učenjaci kažu da kada se malo dijete, danas su drugačija vremena, postoje pelene, postoji način da više nije kao prije, da tek tako dijete može da se pomokli na starijega, na starijega, na čovjeka, zato što postoji mnogo načina da se to spriječi. Ali ako se desi u tom slučaju da se malo dijete, da se dovinče pomokli na čovjeka koji ga drži u svome krilu, koji ga drži u svojim rukama, dovoljno je samo, ima više mišljenja, ali dovoljno je samo da se to mjesto potari, ako je to podeći bilo. Može se i zaprati, jedno značenje ovoga glagola je da se izaperi, zaperi, ali dovoljno je samo da se vodom potare to mjesto. Međutim, želim ovom hadisu da naglasim jednu drugu stvar. Znate da su ashabi, znate da, su da odabrana generacija ashaba poslanika sallallahu ve uvijek detaljno prenosila hadise. Svaki detalj su prenosili. Uvijek bi rekli svaki detalj, svaki izraz lica poslanika alejhi salatu selam. Svaki detalj iz toga događaja. Ništa ne bi propustili. Ovdje imamo još jedan drugi hadis koji je isti ovakav. Vrlo sličnog teksta koji se na isti način govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je malo dijete bilo i da se pomoklo u njegovim rukama, u njegovom u njegov naručju. Poslanik alejhi salatu selam nikakav ružan gest nije iskazao, nikakvu ružnu riječ nije uputio, nije uopšte podigao glas. Samo se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatražio vode i polio to mjesto. Nije ga isprao. Hoće da kaže da poslanik alaih salatu wasalam iskazivo veliku blagost, veliku nježnost. Pogledajte kakav je sunet našeg pegabera sallallahu ve sellem. Pogledajte njegovu ljepotu. Volio je djecu. Uzmao ih u ruke. Nije galamio kad bi problem napravili. Nije galamio kada bi im stvarali, kada bi im se pomogli na njega. Uvijek na najljepši mogući način postupao sa tom djecom. Još jednu kratku poruku želim da iskažem. To je sunet kojega mi slijedimo. Blagost treba da krasi vjernika, vjernik koji želi da slijedi sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedne prilike sam bio na jednom mjestu gdje jedan čovjek koji se busao prsta kako slijedi sunet sallallahu alejhi ve sellem poslanika. Kaže, ulazi neki mladić u, u, u na jedno sjelo, na jedan sobet. Ulazi, kaže on, i sjedi ovako desetak ljudi tu. I kaže, taj mladić ulazi i naziva selam i selam i se s lijeve strane. Kako on ulazi na takav način. Kad je došao od ovoga čovjeka koji se smatra da slijedi sunet poslanika, ali salatu selam. Kaže, on kaže, kreni s desne strane, neću da ti pružim ruku da se s tobom poselamim. Osramoti ga pred deset ljudi. Ko više slijedi sune, draga braća? Onaj ko formalno to zagovara ili onaj ko poznaje suštinu suneta poslanika sallallahu alaihi Suština je vlagost, suština je iskrenost, suština je lijep pristup. Ovo me nas uči taj hadis. Za kraj samo jedna lijepa, jedna lijepa pripovijest koju sam čuo, jedna događaj koji sam nedavno čuo s kolege i mama iz jednog mjesta. Pričao mi je da mu je došao jedan čovjek i rekao Upravo ono što gospoda radna želi da u mjesec Ramazanu ostvarimo. Upravo onaj osjećaj koji treba da u našim grudima, da u našim prsima izgara, da izbija dok je mjesec Ramazana i nakon mjesec Ramazana. Znajte, draga braća, da gospodar ne treba ni naša ni marka. Ne treba ni naših sto maraka. Ne treba ni naše gladovanje, ni naše odustajanje od, pića. Gospodaru treba onaj osjećaj ovdje. Ona svijest da je gospodar taj koji ti sve daje i da ćeš se njemu ako bude vratiti. Dolazi čovjek i kaže, Fendija kaže, ja nemam ni sad. Nijem kare je 7300 sedam nijem 7300 sealo na kameri pa da ja sam dužan da zekat na tu. Ali kaže Fendija, evo 200 maraka zekata. Evo kaže 200 maraka za džamiju, za islamsku zajednicu. Jer kaže, ja se moram zahvaliti gospodaru što mi je dao zdravlje. Što mi je dao da su mi djeca zdrava. Što mi je dao da u životu sve, alhamdulillah, dobro ide. Kaže, Allah te nagradio, Allah te ukabulio. Draga braćo, vjerujte da je to ono što gospodar od nas traži. Upravo taj osjećaj, svijest da je gospodar onaj koji nam je sve dao, da je on onaj koji nas je Ramazano počastio i da od njega ako zatražimo da nas počasti u strajnošću i nakon mjeseca Ramazana. Pošto je već vrijeme pred vrijeme je već za ezan, ja bih da iskoristim ovo vrijeme za dovu i da zamolimo gospodara da budemo od onih kojima je primio ramadanski ibadet, primio post i da da budemo od onih kojima on zadovoljan. Amin.